եւ խոսում է պատմությունը անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Կարմիր վանք։ Կարմիր վանքը Հադրութի շրջանի Տումի գյուղի միջնադարյան փառահեղ խոշարձաններից է։ Գտնվում է գյուղի հարավային կողմում, Եղցուխուտ անվամբ հայտնի հնավայրում։ Ցավոք եկեղեցու ստույգ անվանումը մոռացության է մատնված, իսկ նրա վերաբերյալ մատենագրական վկայությունները սուղ են։ Մակար եպիսկոպոսի հաղորդմամբ գյուղի հարավային կողմում է գտնվում շինված է հասարակ քարով։ Ամբողջապես փլված է եկեղեցու հարավային պատը եւ թաղը կամարներով միասին։ Ունեցել է երկու դուռ հարավային եւ արևմտյան կողմերից։ Երկարությունը 11 մետր, լայնությունը 645 մետր։ մետր Մեզ հայտնի հաջորդ հիշատակությունները վերաբերում են 20-րդ դարաշրջանին։ Եկեղեցու կառուցման մասին տեղեկությունները քաղում ենք շինարարական արձանագրությունից, ըստ որի այն շուրջ 11 դարյա կառույց է։ Վիմագրում հիշատակված Գագիկ Թագավորը Գորոզուի թագավորական դիտողոս գրող տիրակալն էր, Մուսեի, նույն ինքը Մովսեսի որդին։ Իդեպ նրա անվան հիշատակությամբ իշխանած իշխան Տիտղոսով մեկ այլ արձանագրություն էլ փորագրված է Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղի ճոխտ պարավածար վանքի խաչքարերից մեկի վրա։ Շինարարական արձանագրությունը կրող երկատված այս քարը Սերգեյ Ամիրջանյանի շնորհիվ փոխադրվել է նախ Տումիի դպրոցի թանգարան, ապա հանգրվան գտել Ստեփանագերտի պատմաերկրագիտական թանգարանում։ Իդեպ պետք է ասել, որ Սլավա Սարգսյանը Գորոզու Բերթի վերաբերյալ ունի իր տեսակետը, Ըստ նրա, դա ոչ թե գորոզուի բերդն է, այլ դիզակի բերդը։ Եկեղեցին ունի միանավ բազիլիկ հորինվածք, Արևելյան կողմում կիսաշրջան խորանն է, որի անկյունային հատվածները չեն պահպանվել։ Իսկ ավելի ուշ շրջանում կատարված նորոգության հետևանքով Թեգադի շարված պատերը սրահի եւ խորանի կոր պատի անմիջական շարունակությունն են դարձել։ Խորանի գմբեթարդը եւ կենտրոնում բացված լուսամուտի կամարը աղուսաշար են։ 20-րդ դարի 60-ական թվականներին եկեղեցու ծածկը եւ հարավային պատը պահպանված չէին, իսկ 2001 թվականին մնացել էին միայն խորանը եւ հյուսիսային պատի արևելյան կեսը, որտեղ բացված է ուղանկյուն փոքր երկու խորշ։ Խորանի մեջ գտնվում է տեղահանված գեղազարդ Միխաչքար։ Կարմիր վանքի մոտ եղծուխուտ տեղամասում գտնվում է 5 գերեզմանոցը, որտեղ արկա են միջնադարից պահպանված սակավաթիվ խաչքարեր եւ բազմականդակ տապանակարեր։ Դրանց մեջ ճնշող մեծամասնությունը անարձանագիր են, սակայն հիմնականում 17-19-րդ դարերին վերաբերվող արձանագրությունները լույս են սփռում Տումի գյուղի պատմության վրա։ Գյուղը եւ վանքը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։